Apirilak lau gaur ostirala da eta hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xebi. Ba, egarasi gaurko albistegia udal web eh, horriko argitapalpen kalpen eh, bi azpimarratu irekiko dugu Europar parlamenturako autoskundeak direla eta tesle zerrendak ikusgai daue. Europar Parlamenturako maiatzaren hogeita bosteko hauteskundeetako hautesle zerrendak jendaurrean egonen dira apirilaren zazpitik hamalauera aipatutako epearen barneko lanegunetan interesatuek hauteskunde erroldako zerrendak ikusialko dituzte berriozarko udaleko auzo bulegoan Zero amabiet telefonoan ere kontsulta daitezke hautesle zerrendak. Astelenetik, ostiralera, zortzietatik, zazpiak bitarte. 2008 urteko eh, zirkulazioaren gaineko udal zerga. Martxoaren oita bostean hasi zen, trakzio mekanikozko ibigailuen gaineko 2008ko zerga ordaintzeko borondatezko EPA zirkulazioaren gaineko zerga zuzenki. Ordainagiriak hibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidaliko dira borondatezko ordainketa egiteko azken eguna maiatzaren seia izango da. Eta gaia aldatuz, txori zuri dantza taldearen hogeita mabosgarren urte urrena bihar ospatuko da. Berriozarko txori zuri dantza taldearen hogeita mabosgarren urte urrena ospatzeko, hainbat jarduera antolatu dira bihar larun batarekin, dantza poteoa herriko karriketatik eginen da, eguerdiko amabietan Euskal Herria plazatik hasita Arratxaldeko jarduera kordea, mendialdea eskolan izango dira guztiak, zazpietan dantza jaialdia nagusian, bederatzietan herri dantzak gaitariekin, amarretan nafaria, gau erdian trikitilariak eta jarraian, amabi terdietatik aurrera gaupasa pasa Lucianoren eskutik. E, gaur jokatuko da Iruñan amalau eta emesortzi urte bitarteko Nafarroko eskolaen arteko bertsolari txapelketa. Amalau eta emesortzi urte bitarteko Nafarroko eskolarteko bertsolari txapelketako geita sortzi garren edizioa apelilaren lauan jokatuko da Iruñean kale kalde elkartean arratsaldeko zazpietatik aurrera gaztetxoen saioaren ostean bertso merendua izango da kale kalde elkartean bertan julen zelaieta eta Amaia Elizagoien bertsolariekin sarrera duako izango da eta bertan ere Berriozarko gazte bertsolaria Manes Mailaren parte hartu du. De tontos y otras especies antzeslana igandearekin entzunaretoan izango dugu. Irurtzungo antzerkita jerreko kideak igandearekin de tontos y otras especies obra antzestuko dute berriozaren obra entzunaretoan ikuske izango dugu arratxeldeko zazpietatik aurrera. Sarrerak bi euroren truke, leia bertan eskuratu ahalko dira obra hasi baino ordu erdi lehenagotik. agotik. Barkatu egun da berrogei mila euro banatu dira berriozarre, berriozar eta iruinen artean. Launtzeko lau boleto saridun berriozarren eta iruinean saldu izan zirelako zuzenki berriozarko iruinalde kalean eta iruñako sandu zelai etorbidean saldu ziren hogeita mabos mila euroko saria jaso duten berroita mabos mila seireun tabarroita bederatzi zenbakidun boletoak. Eta kirolen atala irekitzeko mendialdea kirol elkarteko saskibaloi sekzioaren asteburuko partiden informazioari helduko diogu. Non jokatuko dute seniorreko mutilak garazi? Bai, seniorreko mutilak berriozarte berriozarren bertan jokatuko dute larun batean noaineko klubaren aurka. Bai, neskak eh, berriozarren ere jokatuko dute bai de Huesen kontra larun batean ere, baina hauek ailuntzeko eh, saspietan. Eta hoi bezala gainontzeko partiden egutegina zordutegiak guzki plaza.neten kontsultatu daitezke. Eguraldi mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak bereziki egunaren lehen partean txabi. Mendebal osagaiko aizea ulbizi biliko da egunaren lehen partean ipar mendebaldekoa eta gabean ego mendebaldekoa eta gaur temperatura maksimoak gutxi iloko dira. Eskerrik asko garazi. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.